la patrina vocio accelas la parol capablon. Esploroi el usono montras, se frunas kitoi audas regule la vocion de sia patrino, tiam tio stimulas la evoluon de la lingua centro en la cerbo. Circa ciu deca novnascita infano, Montscale, estas fru nascito. Gi nascijas antaula aula tridec sepa semaino de gravedezzo. Quan cam danke alla moderna medicino, pli cae pli bonijas la survivae shanzoi, tamen, multae el tiui infanoi pli poste montras procrastitan evoluon. Ancau, rilate al ilia parol capablo esplorista te amo de la California Stanforda Universitato, povis nun documenti en studaggio? Se frunas citoi regule audas la vocion de sia patrino, tiam tio accelas la evoluon de la lingua centro en la cerbo. Iam frue dum la gravedezzo, embrioi perceptas la vocion de sia patrino, kiel son ondoin. Ecte la dud excessa gravidezza semaino, ilia aut capablo estas tiom evoluinta, che ili ancau perceptas la vocion de aliai rilatai personoi. Se infanoi nascigias tro frue, tiam ili audas tiuin familiara in sonoin mal pli ofte, ol infanoi kiwi plue restas en la patrina sino. An ge patroi passigas en la stazio de frunaskitoi multe da tempo cun siai infanoi, la frunaskitoi povas audi la vocion de sia patrino, cae de aliae rilatae personoi mal pli ofte, ol infanoi, kiwi nascidjas, pur pli poste por prilumigi qui effecton havas la vocio pri la evoluo de la cerbo, la esploristoi attribuis quart ses frunascitoen al du gruppoi. La frunascitoi en la unua gruppo povis audi regule dum nocte son registrajon en ciu ilia patrino laut legas texton el por infana libro. Tiel la frunascitoi audis sian vocion ancau exter la regulae horoi de visito. Alla alia gruppo ne estis audigatai son registrajoi. Sur scanajoi de la cerbo, kiui ec estis en la cadro de rutina prilumigo, la esplorista teamo fine studis Kiel la cerbo de la frunas estis evoluinta en ambau grupoi. A parte interessa estis por la esploristoi, areo en la maldextra cerbo duono, kiu contextas kun la prilaborado de lingvo. Infan curacistino, kiu partoprenis en la studo, resumas la resulton. La fascinajo estis che ce la beboi kiwi estis audintai la vocion de sia patrino crome dum nocte, la lingvae centroi en la cerbo estis pli bone evoluintai. Se frunascitoi regule audas la vocion de sia patrino, tio, lautiu resulto, povus acceli ilian parol capablon.